го запазивте последниот стих, проповеда и во, во време и невреме, за мене денска е невреме. <clears throat> Простете ако може би се закашлам или ми дојде на така мал краток прекин, не е битно, иако сум малку настинат, сепак ете фалмо на Господа што сме овде меѓу вас и верувам ќе ми даде доволно сила за да можам да <clears throat> го изнесам оно што верувам тој сака. Оние што беа минатата сабота, се секјавате дека збрувавме за отфрлањето на добриот совет. Поради кој добар совет, поради чие отфрлање дојде до поделба на царство на северно и јужно. Секјавате на советот кој беше? Ајде да отвориме, ќе читам од ревидираниот превод. Прва цареви 12.7. Прва книга цареви 12.7. Советот кој што Ровоам, син од Соломонов, кој што бил повикан, дошел во Сихем, каде што требало да се зацари, значи, пред неговата инаугурација, му се собрале луѓето и упатиле молба до него да размисли малку околу тоа каков однос имал Соломон кон самиот народ со оние големи даноци, давачки и тешка физичка работа и го советувале да, да поработи на тоа, и да им, да им го намали товарот и тој се посоветувал најнапред со старците, со постарите и тој, те му дали одличен совет. Седмиот стих од 12 глава Прва Цареви. Ако ти денес им бидеш слуга на овие луѓе и им услужиш, ако ги задоволиш и им, го, им говориш добри зборови, те ќе ти бидат слуги во сите дни. Много добар совет. Христијански на место. Но Ровам не го послушал, ги послушал помладите, и ставил уште посилни даноци и затоа ги изгубил десетте племења, како што било и проречено. Господ тоа го прорекол, затоа што не дека, не дека немало шанси да се смени ваквата ситуација, тоа Господ знаел како Ровоам ќе постапи. Знаел дали ќе го послуша советот или не. Еве читаме во значи, прва цареви, во предходната глава, да се подсетиме на тоа пророќство, најнапред Господ му се обрека над самиот Соломон. И зошто сето тоа требало да се случи, е да почнеме да читаме Значи, прва книга Цареви, 11 глава. Е, од 9 стих. Господ се разниви на Соломона, зашто го сврте своето срце од Господа, Како го сврте Соломон срцето од Господа, и внимавајте, Господ се разгневи. Ќе читаме ова вечер силни зборови. Го сврте своето срце од Господа, Израелевиот Бог, кој што му се јави два пати. Ако читаме погоре, ќе видиме дека Соломон изгради високи места во седмиот стих. На Хемос, на гадот Моавски, на гората источно од Иерусалим, на Молох, на срамот на Амонците, поагајќи по желбите на сите оние тугинки кои што ги имал како жени. И десетиот стих, и кој што, продолжуваме, значи, десетиот и кој што токму тогаш му забрани да ги почитува другите богови, ама тој не ја запази таа заповед. Тогаш Господ му рече на Соломона, кога е така со тебе, значи, штом така си тргнал, така сакаш, Та не ги пазиш мојот завет и наредби што ти ги дадов, јас ќе го одземам без друго од тебе царството, ќе му го дадам на еден од твоите слуги. И Јеровоам бил и тоа, баш. Ќе читаме малку подосна. Но нема да го направам тоа во твојот живот, заради твојот татко Давид. Ќе го земам од раците на твојот син, сепак нема да земам од него, значи да го земам целото царство, туку ќе му оставам едно племе на твојот син, се мисли на јудинато, меѓуто овде, знаеме дека Венјаминовото е плюс со јудинато, значи две. Заради повторно моја слуга Давид, заради Јерусалим, кога го избрав. Подосна, 20, од 28 стих читаме, обрекањето до Јеровоам на Божиот слуга, Божиот пророк Ахи, Вели, Јеровоам беше добар човек, Соломон забележа како младиот човек се прифаке за работа, значи за работата, го бива за работа, и го постави на цета работа на Јосифовата куќа. Значи, наистина, бил еден служител, слуга таму, работел. Тогаш се случи та Јеровоам отиде од Јерусалим и на патот го сретна пророкот Ахи од сило наметнат со нова наметка. Тие двајцата беа сами во полето. Ахи ја зеде новата наметка што имаше врз себе и ја расцепи на 12 делови. Често пати овие старозаветни пророци баш овака сликовито пророкувале. И му рече на Јеровоам, земи за себе 10 делови, зашто така зборува Господ. Сега да не читаме се, меѓутоа битен дел е и онај што сакам да го нагласам е Еве од 35-тиот ќе читаме. Но ќе го земам значи царството од раците на неговиот син и ќе ти го дадам тебе, односно 10 племиња а на неговиот син ќе му оставам едно племе, за да мојот слуга, за да мојот слуга Давид има секој светилник при мене во Русалим во градот, што си го избрав за себе, за да престојува во него моето име. Ке те земам тебе, за да царуваш над се што ќе посакаш и да бидеш цар над Израел. И сега, ако ги послушаш сите тие заповеди, и ако врвиш по моите патишта, та ако правиш што е праведно во моите очи, пазики ги моите закони, моите заповеди, како што го правиш тоа мојот слуга Давид, тогаш јас ќе бидам со тебе и ќе ги ќе ти изградам траен дом, како што му изградив на Давида и ќе ти го дадам Израел. Покрај проштото е едно ветување до Јеровоам. Но едно големо но. Најголемиот проблем е, ја прочуваме и пуката за пророкот Еремија. Кој бил најголемиот проблем во Израел ни сите тие векови, да кажем, на нивното постојање? поклонството. Не требало многу. Јеровоам, на кога што му припаднале 10 племиња, е што прави. Значи, ова проповед, <laughs> иако ја нареков кај поклонство, едноставно, меѓу тоа може би, не знам како ќе ја крстам, ама, ќе зборуваме за телиња. <laughs> Овде две и уште едно таму порано. Јеровоам го утврди Сихем во Ефремовата гора, 25 стих од 12 глава. Значи една сточарска <laughs> тема. Меѓу не сточарска, затоа што се златни телињата, значи. Да. <laughs> Јеровоам го утврди Сихем во Ефремовата гора и таму се настана Потоа излезе оттаму и го утврди Фануил, Јеровам рече во своето срце. Е, често пати, од тука, од тука стартува се. Не често пати се, од тука стартува. Од своето срце, од нашето срце. Кој ќе си кажеме во главата, е, сега царството би можело да му се врати на Давидовиот дом. Што размислува, значи? Ако овој народ продолжи да се искачува во Господовиот дом во Ерусалим, значи, за да принесува жртви срцето на народот, ќе му се врати на, мојот, на својот господар, Ровам, јудејскиот цар, и мене ќе ме убијат. И ништо се ќе пропадне. Многу малку му требало да заборави на витувањето. Затоа што срцето не му било со Господа. И не му. Сосема себична причина. Че за да не го загуби царството, се размислува, ќе преминат полека, полека, нели, одат сите во Иерусалим, во храмот и да пренесуваат жртви. Ако читате Елен Вейд потреба си проци, ке видите дека тоа било и начинот како Господ сакал повторно да ги спои. Поделбата дошла заради Ровоам и неговата тврдоглавост и гордост што не сакал да се покори, да го прифати оној совет. совет. Меѓутоа, еве и ја Ровоам, ништо не е подобар. Тој додава на сето тоа и заради ова, че еве која е причината, Е една причина заради што може да падне во Се Сусем значи што е таа стартна. Затоа што не одиме по она Бог што ќе ни го каже туку по своето срце. По своите желби и најчесто тоа се себични. За да не го загубам јас царството, е сега ќе направиме ние наши богослуженија, наш начин на обожување на Бог. Откако царот се посоветува, Значи, овој се советувал, и овој не прифатил, односно прифатил лоши совети, направи две златни телиња и му рече на народот, значи, дури две, и тоа таму, едното на север, другото на југ, да не се случи <laughs> случајно некој да премине пак надоле, значи да биде обезбедена границата од двете страни, <clears throat> да има светилиште и на двете страни од земјата, Едното, значи, теле го стави во ветила, другото го смести во дан. Тоа беше згода за греф, интересен стих. Згода за греф. Теле и згода за греф. Односно, идол. Што има на овие луѓе? Заборавиле на тоа што беше, што се случуваше на Синај. Како тоа лесно човек заборава. Мислам, сите ние самите можеме да, да се посведочиме во нашиот собствен живот, колку лесно заборавим. Забравам. Што му е на овој цар, на неговите советници, дури две телења, и не застанува тука, значи народот одеше велика едното во Ветил, па кај другото во Дан, така да им биде поинтересно, да не биде само едно место. И Јеровоам подигна лопоклонишки куки на високи места и постави свештеници од народот, но кои не беа од левиевите синови. Левитите не сакале да прифатат, не сакале толку ниско да паднат. Потоа Јеровоам воведе празник во 8-миот месец, во 15-тиот ден на месецот. <laughs> Таа може тука некаде да падне. Пошто Јужното царство и сеници биле Кога? Во седми месец. Да. Како што е вели празникот што се слави во Јудеја, значи сличен, ама не, и принесе жртва на жртвеникот. Така направи во Ветел, жртвувајќи им на телињата што ги направи. Во Ветел им постави свештеници на високи места што ги подигна. И принесе жртва на жртвеникот што го направи во 15 ден на 8 месец, во месецот што сам го избра, и воспостави празник за изрците, што сам го воспостави, ке додадам, и пристапи кон жртвеникот за да покаде. И еве видово поклонство. Сам сакате нешто, по своето срце сте тргнале некој севишна желба, било каква, не сакате да ви се растори царството, па затоа ете, измислувате нешто, <clears throat> навидум ќе му служиме на Бога, односно му се кланяме на идол. Страшно. <clears throat> Четрнаеста глава Прва Цареви. Како завршува секој идолопоклонство, кои се последиците, веднаш ги гледаме со Јеровоами. Ова глава носи наслов од дом. Што случува? Му се разболела тамо синот, мислев керката, синот, ја праќа својата жена, ама и вели, значи, ја праќа кај Ахи, кај истиот Божи пророк, кој што му пророкувал, за тоа дека ќе добие 10 ќе ги добие 10 царства и вели немој да кажуваш дека си моја жена, ама отиди кај него и он ќе ти каже што ќе биде со мојот син. И оди ова, иако човекот бил во стари години и веќе слаб на вид, ама Господ му кажал ќе дојде царевата <laughs> жена Тоа и тоа ќе и кажеш. Еве што ќе и кажеш, седми стих. Оде речи му на Јеровоам. Вака вели Господ, Израелевиот Бог, те подигнав од народот и те поставив кнез над мојот народ Израел. Го истргав царството од Давидовата куќа и ти го дадов тебе. Но ти не беше како мојот слуга Давид, кој ги пазеше моите заповеди и кој ме следеше со сето свое срце. И кој правеше само она што е праведно во моите очи ти постапуваш, уште полош од своите предходници, отиде и си направи за себе други богови, ги изля нивните ликови за да ме дразниш. Внимавајте. Со идолопоклонството го дразниме Бога. Замисли си Бог кој што е милостив, кој што е толку добар, да го дразните. И да го предизвикувате. Мене ме фрли зад плеки. Како, како постапуваме, мислам, кон што постапуваме лако, знаете? Ќе фрлиме позади. Зад плеки, зад грб. Нешто што е сгазено, нешто што не, не ни е битно веќе. Сме го заборавили. Не, нема вредност за нас. Затоа е, пуштам зло на јаровомата куќа, ќе ги истребам од јаровомата куќа, ќе истребам од јаровомата куќа се што се тоа е речникот, моча, се што моча покрај зидот, робовите и слободниците во Израел. Јас ќе ја изметам без трага јаровавата куќа, како што семето, како што се мете, се извинувам, нечистотата, за да не остане ништо. Значи, ќе сметам се. Оние кои од јаровавата куќа ќе умрат во градот, ќе ги изедат кучињата. Оние кои ќе умрат во полето, ќе ги изедат небесните птици, како в краја така рече Господ, ти стани и тргни кон својот дом, туку штом ке стапнеш со нозете во градот, детето ќе умре, сиот Израел ќе го оплаче и така и се случува. Господ ја истребува Јерувамата куќа. Вика, еве го денот, дури и мигот. Господ ќе го удри Израел, 15 стих, па ќе се нише како трска во водата, ќе го откорне Израел од оваа добра земја, што им ја даде на имите татковци и ќе ги расе од онаа страна на реката, зашто си направија за себе ашири, што го разсрадуваат Господа. Че го отфрли Израел како бунеште заради грвоите што ги направи Јеровоам и некој го наведуваше Израел. Ке го расрдиш, ке го дразниш, го дразниш Господа, го фрлаш зад плеки, кога тргаш по други богови. Страшен греф и лопоклонството и затоа и вакви страшни последици трпеле е, значи, Израел како народ и е, видовме денски Јеремија како ништо се требало да помине заради таков тврдоврт народ. <clears throat> да не бил Ровоам случајно подобар. Ајде да читаме за Ровоам. 14 глава исто, подолу, значи од 21 стих. Ровоам, синот Соломонов, беше јудејски цар, имаше 41 година кога стана цар. Секјавате ми на тој пат, малко се задржав на овој момент. Ровоам имал 41 година кога се зацарил и се советувал со постарите, со поискусните, му дале совет, го отфрлил, па поспа со, вели тамо, негова генерација по младите. Значи. Ете, тие на мој, на моја возраст. Изгрешил. А Јосија, Направивме споредба. Се зацарил на 8 години. И тој ги послушал оние малку советници кои што му кажале како треба да прави, што треба да прави. Дете од 8 години ги послушал вистинските совети. А овој 40 годишник, кој што, мислам, треба да биде целосно оформена личност од тие години, не знаел да избере. Ама, веројатно, одел И неверојатно сигурно одел по своите страсти, по што тој го сакал, еве јаровуваме истиот, да го задржи царството, овој да ги покачи даноците, сето тоа се себишни лични е, желби, телесни. И што се случува со Рова? Тоа распомнува, мајка му се викаше Нама, беше Амонка, тоа распомнав минатиот пат. И Јуда направи зло во господовите очи, што, кое е зло? Истото. И бетер, други да може. Со грвовите што ги направија, го разјарија повеќе од се што направија нивните татковци. Повторно го разјарија Господа и Јужното царство. Зашто и тие подигнаа високи места, столбови и ашери на секое риче и под секое зелено дрво. Ова не можам да го сватам, дали веројатно не е буквално. На секое риче и под секое зелено дрво. Па доста е, малко им било еден, два, три, па да имаат повеќе. <clears throat> Имаше и посветени блудници, односно содомци во земјата. Машки проститутки овие биле, ако проучите да видите, кои што служеле таму по тие храмчиња, да кажем. Ги подржуваше сите грозотии на народите што Господ ги протера пред Израелевите синови страшно, страшно. Видите кон што води до упоклонство, кон разврат, кон неморал, кон, кон се што, кон секакви гадости. Затоа ни порачува Господ преку првото Јованово послание, последниот стих во петата глава, прво Јованово послание, пета глава, последниот стих вели дечиња, 21 стих, 5.21. Пазете се од идолите. А предходно вели, предходниот стих, И така знаеме дека Божиот син дојде да ни е, дојде и ни даде разум за да го познаеме вистинскиот и ние сме во вистинскиот во неговиот син Исус Христос Тој е вистински Бог и вечен живот. Три пати дори. Вистинскиот, вистинскиот, вистинскиот. Тој е вистински Бог и вечен живот и вели пазите се од идолите. Се друго е идол. Еден е вистинскиот. И од ова следува дека многу лесно човек може да да забега и западне во поклонство. Зато што еден е вистинскиот. И сега да отидеме на Синај. Може, може би слушнавте, денеска се шушил таму некој руски, руски авион. Сите загинале, 230, не знам колку патници. <clears throat> таму негде во близина. Жалосно за сите тие души. Излез 32 глава. Сега да одиме кога на првото теле, веројатно, кое што било повод и за овие другите две и за многу други. Мојсе и Исус Навин се горе, се одолжува сето тоа, народот долу чека, Арон е тука, и вели првиот стик, а народот, гледајки дека Мојсе не слегува долго од гората, се собра околу Арона и му рече, стани направени Бог, па нека оди тој пред нас. Не знаеме што се случува со тој човек Мојсей, кој не изведе од египетската земја. 32.1 излез. Значи се префрлив сега таму, кај Синај. И јаде сега да видиме поводи, причини за тоа како може човек да падне во поклонство. Што се случува прво овде? Што е ова Го нема тој човек кој што не изведе од египетската земја. се ли ги изведе од египетската Господ ги изведе. Ама тие навикнати толку време 400 нешто помалку години во Египет, во робство, на видлива, значи, видлив приказ, презентација на, на, на божество. И нормално е да на некој начин во Моисија си гледале во свој, свој водачи не велам Бог, ама нешто така ќе му дојде, затоа што сега се чувствуват изгубени го нема нивниот водач, долго го нема, 40 дена. Што правиме сега? Се чувствуваат изгубени, навикнати некој да ги води. Видите, ова е една голема причина човек да падне во делопоклонство. Па може би денеска и ја слушавте тие што бевте проповета на Јани, најголем број од проблемите во нашата црква настануваат поради од овие причини. Луѓето тргаат по човек место по Бога. Од тие причини и цар сакале да, да, да имаат, како другите народи. Да имаат некој видлив, кого ќе го следат. Како денеска, де овој, де оној, таа партија, ваа партија. Некој да ги води, некој. Хм, тито, да. Да, имале они некој начин и некој приказ, мислам, видлив приказ во облакот и оганот. Меѓутоа, тоа не е <laughs> да, човек и интересно е што цело време облакот се движел, па нели кај требало да застане, ке застане. По време, нели, па ке се А сега стои облакот, не мрда 40 дена. Ама Ако сакаш да го следиш Господа, Господ кој ќе ти рече стој, стој. Кој ќе ти рече оди, оди. Ако треба да стои 40 дена, стои 40 дена. Тоа е ако го следиш со цело срце. Втора причина е не почекале на Господа. Значи, не почекале, не ви биле. А колку стихови имаме и совети не избилујате. чекај на Господа. Биди трпелив, чекај, може би си во неволја, може би си во недоумица, не знаеш да избереш, да донесеш правилна одлука, чекај на Господ. Ќе дојде вистински момент и одиш по свој акъл, што кажа. <laughs> Да, по свој памет. Што ни вели во пословици трета глава, ајде да се подсетиме на оние убави стихови. Колко можеме да се подпреме на својот памет, пословици трета глава. од пети стих таму. Надевај се на Господа со сето свое срце, повторно, со сето свое срце, како Давид, како што читавме. И со сите нели, негови слабости, сепак, така е нагласено, дека верува со сето свое срце. Значи, надевај се на Господа со сето свое срце и не се подпирај врз собствениот разум. Мисли на Него на сите своји патишта и Тој ќе ги исправи твоите патеки. Не замислувај дека си мудар, Бој се од Господ и отстранувај се од злото. Но овие мисле дека се мудри, извршиле добар притисок врз Арон. Ово не било така едноставно, ако читате тамо во извештајот на Елен Вајт. Не му било едноставно на Арон, ама ете сепак. И во овакви околности, вистинскиот Божи човек треба да остане цврст. За жал, че читаме малку подоста еден цитат, ќе има време денеска се повеќе арновци, се помалку еве Илиевци, ќе кажам. Денеска зборувавме за се спомна третиот Илија. И Арон вели извадете ги злат, значи овде до, дошло до убиство, до убиство неколку. Пред Арон да се сложи, не овака само. Стих први, стих втори, значи бил извршен добар притисок. Извадете ги на оние кои што се противеле на такво нешто и на оние кои што сакале, мноштвото сакало. Извадете ги златните обетки, значи се Арон вели, што висат на ушите на вашите жени, вашите синови, вашите керки, изваз, изваз, извадете ја вашата гордост на некој начин. Арон сакал може би тука да, да поделува некако, но не му успеало тоа. Им одговори Арон, па донесете ми ги мене, сиот народ ги симна златните обетки што ги имаше на, ушите и му ги донесе на Арона, откако го прими златото од нивните раце, го растопи во калапи и направи леано златно теле. Е, тие извика, ова е твојот Бог Израеле, кој те изведе од египетската земја. Колко е безсмислено идолопоклонството, колко е будалесто да идолопоклонството. А то колку многу денеска се идолопоклоници. Тука, околу нас. може и меѓу нас. Не дај Боже. Ова е многу голем греф. Видите каков, какви се зла <clears throat> му се случувале на Израел. Да, да, да, да. Господ ги... Црвеното море се отварало. Што се не виделе до овој момент? Е, ова е нашиот Бог, е, ова е твојот Бог Израеле, кој ти изведува египетската земја. Елен Вајд тука додава нешто и вели, тие тука мрмлеле и дури некој сакал да се врати назад за Египет. И ова им било згодно. Ова им било згодно со телето во Египет, ќе не примат овака. И откако виде тоа, Аарон изгради жртвеник пред него, значи се по правило како што треба и жртвеник пред него, и потоа најави Утре нека биде приредена свечена во чест на Господа. Празник Господов утре ќе биде. Во чест на Господа. Што е ова? Чинопоклонството не е кршење само на првата заповед, кој што е јасно, и на втората, туку и на третата. Напразно користење на името Божие. Во чест на Господа, пред телето, <coughs> Значи, не е доволно само да кажеш нешто дека е еве, христијанско, имаме христијански песни, христијански празници, не знам што и што се не христијанско, да има некој таков духовен наслов, призвук или не знам што. Но треба да се види дали тоа Бог вели така или не. Ако не е така, тоа беше во прашање долу. Исто и предходно <coughs> околу обетки овој дел исто заборив да прочитаме еден стих Стефан пред да биде каменуван, ова јасно ќе го каже што им било во умот на израелците, овде предводеле оние придојденци, тоа јасно се кажува во спистен Елен Вајт, но Што им било во умот на <clears throat> израелците се уште, па не е ништо чудно, затоа што толку многу години биле во Египет, во седмата глава од Дела Апостолски, ајде да ги прочитаме овие два стиха, Дела Апостолски 7, 39 и 40. Ова е, значи, пред самото каменување. Стефан држи проповед овде. 39 и 40. Нашите татковци не сакаа да го послушаат, Значи, овде зборува за Мојсија, тој е оној кој во заедницата во пустината беше со ангелот, 38 стих, кој му зборуваше на, на Синајската гора и со нашите татковци, татковци, оној кој ги прими живите зборови, за да ни ги предаде нам, нашите татковци не сакаа да го послушаат, го отфрлија и се свртија со срцето кон Египет. Зборувајќи му на Арода, направени богови, кои ќе одат пред нас, зашто не знаеме што стана со Мојсија, кој ни изведе од Египет се одвратија, ги одвратија срцата од Господа, се свртеа со срцата, срцето им беше уште во Египет. Ако нешто правиш, и оно што го правиш наликува на оно што го прави светот, и може би, ете, може би мислиш дека ете, тоа е добар начин и да го привлечеш светот, може би опрашање е идол, не нешто друго, доближување до светот. Оно што следи е дека идолопоклонството е секојаш поврзано, предходно го спомнавме, со <coughs> ниски човечки страсти, со телесност. Се случува празникот утре, рано наутро станаа шестиот стих и принесоа жртви паленици и донесоа помирителни жртви. Тојаш народот седна да јаде и да пие и потоа станаа за да играат. И често пати Па добро, играле по секаква е ваа игра. Па самиот а, а, текст во контекстот кажува каква е игра Ако одиме погоре е, во текстот и подолу, како сакате, а, и го видиме разговорот меѓу Мојсија и Исуса, што разговараат, оти слушале, ја слушале таа бука, от таа игра, тоа викање. И читаме за таа цел во 17 и 18 стих, еве, 17 и 18 истата глава. Исус ја чу викотницата на народот што викаше, па му рече на Мојсија, бојна викотница во логорот. Че се му личе ове како бојна викотница. Се спремаат за, за во, војна. Сте виделе индијанци кога играат околу оган или Нешто такво. На, на такво нешто личело. Вуду. си му одговори, ниту викаат победници, ниту тажат победените, но јас слушам само песна. Значи, ова игра не била <laughs> било каква игра. Ова било беснило. Ова било разврат. И наистина денеска сме сведоци такви случаеви имате еден куп колку сакате. Секој пат идоло поклонички празник, некој си, навидум христијански, е врзан секојаш со вакво нешто. Е, кажете ми дека има некој што не е. Иако, да, често пати повикуваат на тоа свештениците, дека тоа не е во христијанскиот дух и така натаму, така натаму, меѓутоа тоа е длабоко навлезено. Тоа е страшно нешто. Кога не го познаваш Господа, кога народот не го познава Господа, кога го одвратил срцето од Господа, тоа што нормално како ќе оди по други богови. Што не се ништо. Значи, во контекст на ова, ако може би во црква ти е досадно, и досаден ти е борче или јани, ако сакаш да ти биде можда позабавно, не ти е доволна Божјата реч, па сакаш нешто така Плюс, не велам дека е лошо и песна и се, нешто што е во духот христијански, ама денеска отиде работата премногу далеко. Имате цркви каде што се имате, ама немате проповед и немате Божја реч. Разумно да. ш може би станува збор за идол, ако е тоа случај. За жал, во многу цркви оди натаму работата, И луѓето не се свестат, затоа што поклонството на крајот е измамливо, страшно измамливо. Да го слушнеме Арон како се правда пред Мојсија. Тоа што ја кажев предходно, будалесто е поклонството. Неразбирливо, но и измамливо. Читаме, се извинам, предходно, го најавив цитатот, Факт е дека не, не ми функционира мозокот како која сум здрав. Колку често, вели и денеска, наидуваме на љубов кон задоволства, маскирани со надвршна форма на побожност. Верата што им дозволува на луѓето, вршејки верски обреди, да се предадат на себишност и на светилни задоволства, и денеска на масите им е исто толку мила како и во времето на Израел. Факт. Се гледа на секаде а се уште има попусливи ароновци, кои во црквата заземаат одговорни положби, а во исто време им попуштаат на желбите на необратените и на тој начин ги поддржуваат во гревот. Тоа што цитата што сакам. го прочитам како додаток на она предходното. Се оно што ја спомнав идолопоклонството е измамливо. 32 глава, 22 до 24. Нека не се распалува со гнев мојот господар, одговори Аарон, на Мојсија му вели, самиот знаеш добро дека овој народ е наклонет кон злото. Самиот знаеш дека не можеш да се справиш со него. Ми рекоа, направи ни Бог, па нека оди пред нас. Не знаеме што се случува со тој човек Мојси, кој не од египетската земја. Тогаш јас им реков, кој има злато, нека го симне, така ми го дадоа, а јас го фрлив во оган, па излезе теле. Така беше? <laughs> И да одговорат на Арон. Колко ја буталест. Фрливме златот и излезе теле. Така сакам Господ. <laughs> Неверојатно. Ајде да читаме во Исаија, сме ги читали овие стихови, ама мене ми се посебно интересни, затоа што се добри за сведочење. 44 глава Исаја.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 И се јавели си насече за себе си кедри, зеде чемпрес или дап што ги одгледуваше за себе среде горските дрва, или посади бор што расте од дошт. На човека му се добри за оган, ги зема за да се огрее. Ги пали за да испече леп, но одни вделка делка и бог. <laughs> Е, колко е будалест това и глупаво. од истото дрво со кое што се грееш го, а, гори во оган, значи за ништо не служи, ама знаете, да се грееш симно време, од тоа истото прави Бог и пред кого паѓа ничко прави идол и му се клања. И така половина од тоа запалува оган, пече месо на жар, јаде печени и се стити, се грее и говори, ах, се греам и уживам покрај огнот, но од оно што ќе остане си прави Бог, свој идол, паја пред него ничко ми му се кланја и моли, спаси ме, зашто ти си мој Бог. <laughs> Да не ги читам оде стихови во псалмите, нити гледаат, нити слушаат, нити имаат нозе да одат, а овде викаат, направи ни Бог да оди пред нас. Ке оди, тикви. <laughs> Или чушки, не викаат. <coughs> значи се подпираш први на својот разум, наместо да го чекаш Господа, и да се надеваш на Господа, а завршуваш во што завршуваш? Во целосна самоизмаменост, не можејќи да ги согледаш своите глупа, глупости и гадости на телото, му служиш, не можејќи да се спротивиш на своите грешни желби и страсти. Значи, тотал еден круг на кој што човек и станува зависен многу лесно. И затоа денеска, па денеска мислам дека се спомна нешто тука. Ма како па тоа го правеле нашите дедовци, татковци, па нивни татковци, па си ново овери. Па да, Јани кажуваше за, за Ивица. Говоруваше, точно. Само на крајот. Кој е одговорот? Пазите, ова е страшно зло и ова се гледа од одговорот кој што треба да биде спроведен, кој што бил спроведен од Господа, кој што треба да биде спроведен од неговите слуги кон вакво зло, идолопоклонство. Кој што денеска зазема разно разни софистицирани форми. Видовме некои причини. Како може човек да ти биде идол, како може би некои твои себични желби може да те доведат до идолопоклонство и така натаму. Кој е одговорот? 32 глава од 7 до 10 тие намерно ги скокнав. <coughs> Вели, побрзај долу, говори, му говори Господ на Мојсија, твојот народ што го изведе од Египетската земја тргна наопаку. Бргу се отстрани од патот што им го одредив, си направија теле од изгледа метал, паднаа ничком пред него и му се му пренесуваат жртви, викајќи, ова е твојот Бог, Израеле, кој те изведе од египетската земја. Гледам добро, му рече натаму Господ на Мојсија, дека овој народ е со кора врат. Сега пушти да се распали мојот гнев на нив, за да ги истребам. И тогаш од, од тебе ќе развијам голем народ. Ако не, бил, не било посредништото на Мојсија, тоа ќе се случило. Видите жестоката реакција на Господа. Гнев, предходно читавме, како Господ се гневил над Израел во времето на царството. Интересно е ова со дрвцето што читавме исто и со обетките со златот, значи го користиш за да ти виси на овце или не знам кај и потоа може и Бог да напроши да му се клаеш на него. Сето тоа е будалесто, страшно будалесто. Точно така. Се од Египет, се е тоа вракење на Египет. Во умот, во срцето им бил Египет. Добро. Добро. Да. Да. А, во глава 19 и 20 стих, штом се приближи до логорот, па го забележа телетон че сега Мојсе, реакцијата на Мојсе, Божиот слуга, и како играат, Мојсе се разгневи, повторно. Ова е праведен гнев. и долопоклонството предизвикува и треба со право да предизвика праведен гнев. Знаеме што е праведен гнев. 19 стих од 32 глава. Значи, штом се приближи до логорот, па го забележа телето и како играат, Мојсе се разниви, ги фрли од раците плочите и ги скрши во подножието на планината. Во грабна телето што го беа направиле, го изгоре во оган и иситни во прав, тогаш го расфрла правот по водата и ги натери израелците да ја пијат. Да. Или од 25 стих. Кога мој се виде народот дека стана разуздан, па Арон ги пушти да паднат во идолопоклонство меѓу своите непријатели и застана при вратата на логорот и извика. Видите реакцијата, видите го брзиот одговор. Кој е за Господа при мене? Сите левиеви синови се собраа околу него. Тој им рече, Господ Бог на Израел зборува овака, нека секој го препаша мечот до бедрото и нека трне низ логовото од врата до врата, па нека некој нека па некој нека го убие брата си, некој својот пријател, некој својот сосед, нека не штеди. Може да е и брат и сестра, мајка, може би татко. Видите реакцијата за поклонство. Левиевите синови го извршија мој сивиот налог и во тој ден панал околу 3000 луѓе од народот. И вели 29, 29 стик, денес му се посветивте на служба на, на Господа. Да. Рече, се, некој по цена на својот син, некој по цена на својот брат, так што денес ви дава благослов. Да, може да биде по цена и на вашиот брат, вашата сестра, на вашата мајка и татко, меѓутоа, Господ не сака ништо со тие гадови, со другите богови. Реакцијата е жестока, секојаш. Така и треба да биде, затоа што идолопонството е страшно. Гледавме, видовме, и овде гледаме, и еве ни спуката проучуваме и гледаме колку сето тоа го јадело обштеството израелско и самите царства и заради тоа одали во робство и страдале со векови, со години. Нека Господ не сочува од сето ова, да бидеме како Давид, да му служиме на Господа со сето срце. Да ги слушаме неговите совети и да правиме онака како што тој рекол. Ако тој рече стој, немој тоа, немој. Ако рече оди, слободно, оди. Нека Господ ни помоне во тоа. Амин.